A Bologna, els estudiants alliberaven una plaça controlada per la policia fa uns dies. L'objectiu, realitzar una assemblea prèviament pactada entre l'estudiantat. A Turquia, les coses no pinten gaire bé per Erdogan. Unes protestes que començaren per la construcció d'un centre comercial a una zona verda d'Istanbul van anar agafant desbrancida per la brutal resposta policial. Les polítiques conservadores que el govern ha dut a terme en els últims anys han servit de combustible per a la ràbia del poble turc. L'episodi de les primaveres mediterrànies sembla que encara no s'ha tancat. A casa nostra els focs de revolució s'apaguen amb citacions judicials. La por està canviant de bàndol i les institucions es blinden amb lleis i decrets que reforcen l'estatus quo, però que vulneren els drets més elementals. Mentrestant, la carnisseria continua. Minijobs que no solucionen problemes estructurals. El salari mínim interprofessional és inútil, segons el Banc d'Espanya, i la Fiscalia Anticorrupció es posiciona de la banda dels bancs en el cas de les persones afectades per les preferents de Bànquia. És dilluns, 3 de juny, i aquests són els nostres titulars. Ni set, ni un, ni mig, ni cap. Campanya de solidaritat amb les vaguistes encausades pel 29M. L'Armadillo, edifici ocupat a Gràcia per a famílies i joves en perill de desallotjament. Els presos de Guantánamo en vaga de fam des de fa més de 100 dies. Un any més es celebra la Nakba, que commemora l'expulsió del poble palestí per part de l'estat d'Israel. Horacio Cartes, el nou president del Paraguai, és corrupte i narcotraficant. Reflexionem. El terror com a arma política estatal. Tret de gràcia futurista, documental del 2063 a veterans de la revolució del 2013 Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Una manifestació que va plegar un miler de persones va recórrer el dissabte 1 de juny els carrers del barri del Clot. El motiu de la protesta era denunciar les penes a les que s'enfronten els vaguistes encausats del Clot, però també de la resta dels barris de Barcelona. Volen unir esforços davant la repressió posterior de la vaga general del 29 de març. Durant la manifestació es van sentir nombrosos crits de solidaritat i demanant l'absolució dels encausats. Un dels encausats del barri del Clot ens parla de la campanya Ni set, ni un, ni mig, ni cap. Bueno, pues, arran de les detencions que va haver al barri del Clot i després de la sortida de presó preventiva es va fer una, mm, un, una, un, una valoració del, del piquet del barri i a partir d'allà pues, va sortir un, un grup de suport de barri i aquest és un dels grups que està donant suport en, en la campanya que s'ha engegat des del barri, dins 7 ni un ni mig ni cap, perquè ens demanen 7 anys de presó als tres veïns del barri. I després, a banda d'aquest grup, també hi havia un grup que donant la presó preventiva, que era un grup més petit, que també va estar donant suport a, bueno, a mi, que era la persona que estava presa i de més entre aquests dos grups una mica és com s'ha anat formant la campanya. Aleshores, la nostra idea en un principi era incidir sobretot en el barri, explicar el que havia passat, etc, però sobretot en el barri i juntar-ho amb altres casos repressius que, hi, que hi havia en el Clot, com és el tema del Parlament, el tema del desnonament d'Andrade, el tema uns veïns que van ser jutjats per una protesta que va haver-hi davant del Casal Tramuntana, etc. diferents casos que, que hi havia al barri bueno, ara que ja van donar data de judici, també pues, vam estar tocant més coses i o sigui, ja ens vam centrar sobretot en el tema de la vaga i una de les coses que per nosaltres era important era juntar-nos amb la resta d'encausades de la vaga i una mica fer pinya en això, o sigui, amb la idea de que entre totes ens, ens intentem defensar entre totes perquè creiem que d'allà està la força el dia 5 de juny tindrà lloc el primer judici pels fets socorreguts el 29 de març. Aquell dia van ser detingudes 50 persones. A hores d'ara ja se'n sumen més de 100 a tota Catalunya. Escoltem ara els encausats de Sants i les Corts, que es conten la situació de les detingudes. Som els encausats de les Corts, bé més concretament som de RAN Les Corts, un company és de RAN Olot, i bé, ens demanen entre 5 i 7 anys per la vegada del 29M i ens acusen de danys, desordres i seguretat vial. Eh, tenim el judici el 14 de juny a les 9.45 i hem, farem concentració a les 10. A més a més, el dia 8 convoquem una manifestació a les 6 de la tarda a plaça de Concòrdia, a les Corts. I després hi haurà cafè a Canvies. Bueno, al, al barri de Sants són set els encausats per la vaga general que va tindre lloc el 29 de març del 2012. D'aquests set, tres estan encausats pels, pels, fet de, pels fets de la tarda i dos d'ells estan també pels fets de, del matí juntament amb els altres quatre. A la gent dels els encausats que estan pels fets del matí Eh, els acusen bàsicament de desordres, lesions, danys, no sé si... Sí, desordres, lesions i danys, bàsicament. A un dels nois al principi li van poder ficar eh, grup criminal, és a dir, organització per a delinquir, però després de la, de, de després de la declaració això va caure alguns dels encausats els han, fe, els han demanat el volcat de dades dels telèfons mòbils, és a dir, els, els contactes que tenen els, els telèfons i les trucades que havien fet els, els dies previs i següents també, eh, i també les geolocalitzacions d'alguns. A partir d'això han fet també organigrames de relacions tant de la resta d'encausats com de persones que han estat en les, en les concentracions de suport les proves que, que otorguen ells sobretot són fotografies estretes de, de xarxes socials com el Flickr, YouTube i de càmeres de videovigilància, però en cap d'aquestes imatges es veu clarament la cara de, de cap de, de les encausades. El tret informatiu, L'Armadillo, l'edifici alliberat al carrer Sant Salvador 16, al barri de Gràcia, el passat 11 de febrer per part de diverses famílies i joves, es troba en risc d'amenaça de desallotjament cautelar. L'edifici de 10 pisos, que fins fa poc es trobava en buits, va ser ocupat amb el suport de l'Assemblea de la Vila de Gràcia i ara hi viuen 25 persones, 8 d'elles menors d'edat. L'espai pertany a la immobiliària Vega 70 SL, excepte un dels pisos, que pertany a un particular després de fer una permuta amb la immobiliària i que és l'únic que no ha estat ocupat. Ens ho explica una de les persones que hi viu. Segons el registre de propietat, els pisos que s'han ocupat al carrer Sant Salvador són de propietat de la immobiliària Vega 70. Aquesta immobiliària té unes, eh, eh, una situació eh, econòmica que no és força clara. De fet, eh, eh ha presentat, segons el registre mercantil, porta des del 2008 no presentant els seus comptes. L'últim cop que va presentar els seus comptes eh, va tancar amb fortes pèrdues i, i tenim notícia que l'Ajuntament de Cornellà ha pres eh, contra aquesta immobiliària diferents accions legals. Eh, de fet, hi ha un dels pisos que està en procés de subhastes, un dels pisos d'aquí de carrer Sant Salvador, i per tant eh, la situació actual és que eh, la immobiliària ha començat les obres, no ha pogut vendre els pisos i, i per tant no, no té liquiditat per seguir les obres. Per aquesta raó portava eh, aquest edifici eh, portava dos anys en què les obres es veien aturades. La situació en què es troben ara és crítica. Eh, hi ha una amenaça de desallotjament cautelar, eh, en aquest moment, eh, en el moment en què ho declarin, doncs tindrem uns pocs dies per presentar eh, qualsevol documentació que pugui fer pressió al jutge eh, per tal de, de rebutjar aquest desallotjament. Aquí estem en una situació eh, amb famílies amb risc d'exclusió socials, persones amb una situació econòmica molt precària que no podrien ni tan sols pagar un lloguer social. Vull dir, és aquesta opció d'ocupar eh, és una necessitat, és una alternativa que han, per què han optat les famílies i els joves i per altra banda també és una, és una manera de denunciar una mica l'elitització del barri de Gràcia i els preus exorbitants que hi han aquí en aquest barri, cosa que fa que molts dels joves per poder emancipar-se hagin de marxar de la vila. Des de l'Armadillo es demana el suport de col·lectius i persones a través de la campanya Oigame o enviant un correu electrònic a armadillo.dg.yahoo.es dgyahooes amb el nom de l'entitat i en cas que el tingui el NIF. Fins ara han recollit 500 signatures. al tret informatiu. Los prisioneros de Guantánamo en huelga de hambre desde hace más de 100 días. Casi la totalidad de los 166 prisioneros en Guantánamo están en huelga de hambre hace más de 100 días. Hay algunos que llevan en huelga de hambre ininterrumpida desde 2007 y no han muerto porque el gobierno estadounidense los alimenta a la fuerza, una práctica que está considerada por Naciones Unidas como tortura y violación del derecho internacional. Los amarran y les introducen anchos tubos por la nariz y les bombean un suplemento con nutrientes en el estómago. Los tubos son muy grandes, dolorosísimos. Les destrozan día a día las fosas nasales. Por lo general, utilizan el mismo tubo para los demás prisioneros, un tubo lleno de sangre y restos de fluvios corporales de los demás encarcelados en huelga. Ellos llevan muchos años allí, no tienen cargos y no han tenido juicio ni acusación alguna. Hay quienes llevan más de 11 años y ni siquiera habían cometido una pequeña infracción de tráfico. El gobierno de Obama ha aprobado la liberación de 86 de los 166 prisioneros. Deberían estar en sus casas, son inocentes. Sin embargo, permanecen encerrados, la mayoría en régimen de aislamiento. Y es que el gobierno estadounidense dice que tiene que certificar que al liberar a estas personas inocentes, no se conviertan en terroristas y vayan a atacarlos en venganza. Así que los siguen reteniendo, torturando tras las rejas de Guantánamo Bay. Para daros un ejemplo, 14 presos han regresado a Inglaterra desde Guantánamo y ninguno de ellos había cometido ningún delito. Sin embargo, habían sido apresados, torturados y confinados en medio del océano. Ya no es solo que Guantánamo es una aberración porque atenta contra la soberanía de Cuba y porque es un agujero negro que vulnera todos los derechos del ser humano, sino que además tiene confinadas a personas inocentes, a partir del atentado del 11 de septiembre, el gobierno de Bush buscó a toda costa terroristas para enseñarlos como medallas. Distribuyó panfletos en Afganistán y Pakistán, donde ofrecía recompensas por la captura de terroristas. Se crearon mafias de cazadores de recompensas, los que secuestraron y entregaron al gobierno de Britney Spears a personas inocentes. Guantánamo debe ser cerrado y Estados Unidos debe acabar con esta práctica del terror imperialista. Desde aquí, nuestra solidaridad con todos los prisioneros secuestrados y torturados en Guantánamo, y un grito de lucha para los más de 100 que se encuentran en huelga de hambre. el tret informatiu. ...530 pobles palestins destruïts, 13.000 persones assassinades, 5 milions de refugiades i 65 anys després el poble palestí commemora la Nakba, la catàstrofe en àrab. Fou el 15 de maig de 1948, quan arran de la proclamació unilateral de l'estat d'Israel i l'esclat de la Primera Guerra Àrab-Israeliana va començar a implementar-se la neteja ètnica palestina per part de l'Estat d'Israel. La Nakba no només va suposar el naixement d'un nou estat, l'israelià, sobre el 78% del territori de la Palestina històrica. També va significar l'inici del drama d'una població expulsada de la seva terra i condemnada a portar una existència precària com a refugiada a l'exili amb la impossibilitat del dret de retorn. Les persones que van poder romandre resisteixen avui a la seva pròpia terra, la qual es troba sotmesa al règim israelià d'ocupació militar, colonització i apartheid. A Barcelona, cada 15 de maig es commemora aquesta trista data pels palestins i palestines. Enguany, el Moviment de Solidaritat amb Palestina de Catalunya ha engegat la campanya Només complicitat amb Israel, la campanya denuncia les relacions comercials militars i de seguretat entre Catalunya i Israel. Segons afirma Laila Serra, militant del moviment de solidaritat amb Palestina, la campanya pretén posar sobre la taula el fet que Israel ha fet de l'ocupació una indústria i Catalunya és un dels seus clients. Bueno, bàsicament, la campanya neix quan comencem a veure que les relacions comercials, o sigui, el volum d'exportacions i importacions entre l'estat espanyol i Israel és molt alt, eh, bàsicament és en temes d'I més D, eh, seguretat i, i armament. No? Llavors comencem a veure doncs, des de casos bastant èticament condemnables i fins i tot legalment, com per exemple eh, doncs que la Guàrdia Civil compra drons israelis que estan provats que es van fer servir per acció Planfós de Gaza. La Generalitat eh, contracta una empresa israeliana de seguretat per fer un, un control de seguretat a la presó Ponent de Lleida, pagant-li 25 milions d'euros, que les forces de defensa espanyoles compren eh, sistemes de mortalitat morter per fer-los servir a l'Afganistan, sistemes de morter israelís també eh, provats en combat, per tant, o sigui, estan fets gràcies a vulnerar els drets de la població palestina. Les relacions entre Israel, Catalunya i Espanya van més enllà de les relacions comercials. La campanya també incideix en la relació existent entre les forces de seguretat de l'estat espanyol i empreses de seguretat privades israelianes, L'objectiu, desenvolupar mecanismes de repressió més eficaços a Catalunya, testats prèviament en els territoris ocupats comencem a adonar-nos que la repressió creixent que estan vivint els moviments socials aquí a Catalunya està profundament interconnectada amb, eh, amb Israel com a actor clau en aquest sistema de repressió, en aquest, sistema, o sigui, en aquest procés de disseny i implementació de sistemes de repressió que ells inventen per, per, per implementar sobre la població palestina i que això els serveix per, per perfeccionar, diguéssim, tots aquests productes que després exporten arreu del món. I hem vist que Catalunya és un dels seus clients Llavors un exemple és que els Mossos d'Esquadra utilitzen fundes IMI per pistoles i armilles antibala que són d'una empresa israeliana, eh, van a formar-se a Israel en una empresa que es diu Guardian Homeland eh, Security Spain, que és tan impossible, té tants clients a l'estat espanyol que fins i tot ha obert una sucursal aquí, ofereix formació d'èlit especialitzada, una formació que Mossos, Erxanxa, eh, Forces Armades van a Israel a tenir perquè allà eh, la llei és molt més permissiva ara estem estudiant per aquesta via, mm, tenen un cost molt elevat i llavors ens estan plantejant si eh, la, les administracions públiques ajuden a costejar eh, l'import d'aquest curs. Amb motiu de la campanya es va celebrar el passat dissabte la Jornada de Solidaritat amb Palestina a l'Ateneu Roig de Barcelona. L'objectiu, crear un espai d'aprofundiment i reflexió entre moviments socials i persones a títol individual sobre el fenomen global de repressió que pateixen els moviments socials a Catalunya i com aquest està profundament interconnectat amb la repressió que pateix la població palestina. El tret informatiu, Horacio Cartes, el nuevo presidente de Paraguay, narcotraficante y explotador. Desde su fundación como colonia española a principios del siglo XVI y durante más de 180 años como república independiente, Paraguay nunca conoció un gobierno democrático. Tuvo instalada por 35 años la dictadura de Stroessner bajo el Partido Colorado, una de las más largas del continente, la dictadura cayó en el 89, pero el Partido Colorado continuó manejando el país en base a sus vastas experiencias en persecuciones, represiones, aprisionamientos y asesinatos. En 2008, un presidente cambió las tornas y asumió el poder desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Fernando Lugo llegaba a la presidencia en un estado donde la oligarquía, 3% de la población, es poseedora del 88% de las tierras. Justo por esta época, en 2012, un golpe de Estado ejecutado a través del Parlamento depuso a este presidente de izquierdas, que había llegado al poder, ofreciendo una reforma agraria impedida desde el minuto uno por las fuerzas derechistas que invadían el Parlamento. A pesar de que especialmente la región latinoamericana rechazara el golpe, suspendiendo al país del UNASUR y el MERCOSUR, la presidencia de Fernando Lugo fue usurpada por un gobierno golpista de transición. pueblo, o es corrupto de este En abril pasado, las elecciones generales fueron celebradas y el Partido Colorado vuelve a estar en el Ejecutivo. El nuevo presidente, Horacio Cartes, es el tercer hombre más rico del país, poseedor de un par de decenas de empresas donde los trabajadores son explotados e impedidos de sindicarse. Su campaña electoral fue dirigida por el portavoz y exministro de Pinochet, Francisco Javier Cuadra. En cables de Wikileaks se han encontrado diversas conversaciones de instituciones estadounidenses, como la DEA, que lo acusan de narcotráfico, además de que los medios de comunicación han encontrado apabullantes indicios de actividades ilícitas relacionadas con la droga y el lavado de dinero. En marzo del 2000, la Dirección Nacional de Narcóticos de Paraguay incautó 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína de un avión que aterrizó en el latifundio La Esperanza, propiedad de Horacio Cartes. Este ilustre ser, como todo político ejemplar que trabaja para proteger los privilegios de los terratenientes y empresarios, infravalora la política, y es por ello que a sus 56 años nunca antes había ido a votar. Es lamentable que un país con el 49% de su población bajo el umbral de la pobreza tenga que verse sometido a los designios de esta calaña de políticos que lo único que van a hacer, como siempre han hecho, es saquear el país. No en vano, ahora Paraguay es el tercer exportador de soja del mundo y el país con la mayor deforestación de la región latinoamericana. el tret informatiu. Combatir el terrorismo constituye el primer deber del Estado en defensa de los ciudadanos y de la sociedad. Violencia son els barris guetos segregats per Violencia es el sistema educatiu i els barracons. Violencia es el gènere regla, per les institucions. Violència són hipoteques, polices, pensions. Violencia es el bipartidisme d'extrem centre. Desde hace unas semanas, la intensificación de la represión por parte del Estado ha puesto sobre la mesa cuestiones como la violencia o el terrorismo. La irresponsabilidad en el uso de los términos por parte de los estamentos judicial, policial y político convierte cualquier forma de protesta en violenta y a cualquiera que disienda en terrorista. Y hay algunos que hoy tratan de la libertad de expresión con la violencia física o la violencia A los cinco jóvenes anarquistas detenidos el pasado 15 de mayo se les está aplicando el FIES 5, régimen que se aplica en casos de pertenencia a banda terrorista. Entre los cargos que se les imputan no está la comisión de ningún tipo de actor terrorista, sino la pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y depósito de explosivos y municiones, en referencia a gasolina, cohetes y tornillería incautados en el registro. Además, la policía se incautó de material como camisetas o banderas de iconografía anarquista. La condición necesaria para ser terrorista es la comisión de actos terroristas, los comentarios en redes sociales alentando un acto de terrorismo en tono sarcástico pudieran ser reprobables, pero no debieran ser en ningún caso un acto de terrorismo sobre todo a la vista del material incautado en los registros, el cual evidentemente no alcanzaría para volar la Moncloa, lo que desmonta cualquier indicio de conspiración para cometer un acto terrorista. Eso, lo luego, si parece. Ah. hablamos de hoy cosas porque tiene poco que ver con algo ver, pero en fin, no más la definición de terrorismo es la de un conjunto de acciones violentas dirigidas a aterrorizar una población o sociedad con fines políticos, sin distinción de ideología. Se diferencia de los actos de guerra en que no existe una guerra declarada, lo que genera controversia al no poder ser aplicadas las leyes de guerra, tanto en la comisión de los actos terroristas como en su represión. El Estado, de facto, tiene carta blanca para actuar. A lo largo de la historia ha sido habitual el uso del término por parte de gobiernos, en un intento de criminalizar la disidencia y la oposición. El Estado, depositario del monopolio del uso de la violencia legítima, es el que establece quién puede hacer uso de ella o cuál de las violencias es legítima. Esta potestad le viene dada por un proceso de legitimación, el del contrato social. El Estado hace uso de la violencia legítima para preservar el orden establecido por dicho contrato, en el caso del Estado español, la Constitución. Actualmente, nos encontramos en una crisis de legitimidad del régimen y de su fundamento que es la Constitución, debido, entre otros, a un golpe de Estado financiero cometido el verano de 2011, que nos condena al pago de la deuda generada por criminales bien identificados. El Estado, al servicio de élites financieras, usa su violencia para contener a una población asfixiada, ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios. Yo creo que en realidad ahí hay intereses de otro tipo bueno, pues últimamente parece que tienen también ciertas em, eh, inquietudes de apoyos a grupos filotarras em, filoetarras o proetarras. Pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora. El tret informatiu, El tret de Gràcia. Opinió. Any 2063. Avui fa 50 anys de la Revolució Social del 2013. Dins dels actes commemoratius que estan previstos per aquests dies, aquest vespre us oferirem un especial amb entrevistes a veterans de la nostra revolució, dos vells combatents que van participar en les revoltes que van acabar definitivament amb el capitalisme. Han vingut a l'estudi per explicar-nos les seves memòries. Ramon, Eusebi, gràcies a la vostra lluita, avui vivim en l'utopia del comunisme llibertari. Què va ser per vosaltres la revolució del 2013? Bueno, nena, pues lo que va a ser una revolució. Tiros, jaleo i uns quants banquers que se'n van, anar, se van anar de passeig a l'altre barri, vamos. Ai, Ramon, que lo d'aquí és lo de menys, tu. Amb l'únic que va ser tot allò. Ai, ves quins records. Lo que totes som iguales, que l'amor que respirava, això era lo important, recony. Hi ha imatges d'aquells moments que s'han convertit en mites del record col·lectiu. Quin episodi va ser el que us va arribar més? Ai, no sé, maca pues mira, poder, poder el saqueig massiu i posterior incendi del corte inglès. De pernil. O poder les orgies a les mansions expropiades. Ui, sí, les orgies, quin fart de vi bo. I vostè, Ramon, amb què es quedaria? Pues a mi, a mi em va fer molta gràcia la feixista aquella que se'n deia la luna i va volar tan alt que quasi hi arriba. <laughs> Ja veus tu els feixistes, que dolents que eren aquella gent. Tu, nena, ja no deus saber el que eren els feixistes, que ja fa dècades que no se'n veuen pas. Ens els vau carregar a tots. <laughs> Ai, ves, calla, no siguis bèstia. Que després hi havia uns altres peces de mucho cuidado, que en deien els Mossos, que dius... Home, m'imagino que us els vau carregar tots. No pas, no va caldre en tu. Aquells la van anar palmant per compte propi. Molta mala vida, ja se sap que tanta farlopa no va bé per la patata. I llavors, clar, arribaven als 50 anys i potien un pet com un gla. Bé, també deien que l'equipació de les milícies populars tampoc hi faltaven substàncies per fer la guerra més suportable. Ai, va, miro que jo porto tres quarts de segle fumant herbetes i mira, fresc com una rosa cau... <coughs> ai, que m'ofego! <coughs> ai, Ramon, ara amb l'oxigen! Es troba bé? Ai, sí, sí, Reus. Ai, ai, ai. Bé, continuem. La revolució deuria marcar per sempre les vostres vides. Però, que, però què heu fet després? A què us heu dedicat aquests darrers 50 anys? Parlant d'herbetes, doncs mira, com a nen franco els veteranos els hi donaven estancs, a mi la comissió d'onista me va donar llicència per obrir una drogueria. No de les de colònies i pintures, no, de les altres, de les de la llei verda del Joan Herrera. Hosti, tu com li fotia aquell! I després la traseta, tu, que un cop va sortir-se de monja i va començar a festejar amb el gran comandant David, també va agafar un bici que no vegis. I ves, jo m'he passat la vida aquí a la botigueta despatxant la clientela, que senyora Paquita li poso del marroquí o l'especial afgano que m'acaba d'arribar. Ai, doncs a mi, doncs a mi els primers mesos em van allà a fer mig delegat, mig portaveu, i vaig estar per allà, pues, doncs, per los aparatos partido. Però després ja van pujar al poder els de sempre, i jo, que mai n'he pogut tan fotre'm de l'autoritat, pues doncs em vaig veure venir el piolet, i em van retirar al camp, allà als hortets de Pedra Alves I mira, doncs, amb uns quants dissidents més, doncs, vam muntar una granja de bitxos que amb el gran boom dels insectes va tenir prou èxit, tu, que avui exportem a mitja Europa. I exportaríem a l'altra mitja si no fos perquè, perquè ja no existeix. Ai, miri, miri, li n'he portat una caixeta d'escarbatets confitats de regal, que els preparo jo mateix per les ocasions. Quina bona pinta, n'agafaré un. Jo també, jo també. Mm. Mm. Bons, eh? Boníssims. Bé, ens quedem saborejant els deliciosos escarabats dolços que ens ha dut el company Eusebi, perquè el programa avui ha sortit molt llarg. El proper dia parlarem del que els hi va tornar a passar a les esglésies i del sàdic final de la família reial. Fins un altre! Apa aquí, porta el tintorro! Ala el tinto, ala el tinto! Et toqueta dit un mitja, eh? El Tret Informatiu. Fins aquí la 39a edició del Tret Informatiu. Us convidem a mobilitzar-vos en defensa del Banc Expropiat, oficina bancària alliberada a Gràcia que s'ha convertit en punt de trobada del veïnat i els col·lectius del barri. Catalunya Caixa alega la propietat de l'espai, però Gràcia recorda a Catalunya Caixa que el banc ara pertany a la gent. Continua també en perill de desallotjament la nave espacial. Aquesta setmana el jutge emetrà la sentència que podria comportar-lo. Saludem, però, a la Candela, un nou espai alliberat a Sant Pol de Mar que tirarà endavant projectes agrícoles i culturals a la comarca del Maresme. Per acabar, agraïm a les ràdios lliures Contrabanda, Pica, Caos, Bala, Resaca i també al Contrainfos de la tele tot el seu suport. Aprofitem per recordar-vos que ens podeu seguir al Facebook, al Twitter, arroba tretinformatiu o al blog del programa eltretinformatiu.wordpress.com. Salut i ràdios lliures!